Así que yo 我哋想大家，我哋出下都叫话叫你嚟。好呀，好呀，好呀。

ဒီကနေ့အားလုံးကိုအားလုံးကို

อยู่เป็นเมืองพอสมควรไม่ทราบว่าจะร่วมหล่อเงคนประสงฆ์หรือถวายเงคนพ่อใช้จ่ายในงานพระปัญญาสายดีเลยครับหล่อเลยผมไม่จ่อยหล่อเลยเลยผมไม่จ่าโอนค์มากน้อยอะไรก็เป็นใช่ใช่ใช่หลวงพ่อเสถาที่เรียกว่าสามภเงสีนั้นหมายถึงคนไทยโง่ใช่หรือไม่ แล้วถ้าเราจากความบนอยู่ที่ไปแต่ไหนประทานในเพื่อเป็นการสงเคราะห์เขาขอหลวงพ่อและทำลูกเกิดได้หลวงพ่ออยู่มากกว่านั้นอย่างไรก็ทำเนี่ยให้จัดเป็นชื่อก็เลยครับทำเลยสีแล้วไม่ไหนก็ตาโหนไม่ไปเนี่ยตาโหนไม่ไปลูกไข่ก็มีไม่ได้ทำเลยสีไม่ไปทำเลยสีไม่ได้จะพาไปทำ อย่าก็ไม่ได้ตายเลยแต่บางทีก็บอกตายเรื่อยๆตายนะถ้าเราจะเล่าสามสิบปีกว่าไอ้บาปที่เคยทำกันมันกลับมาได้ตายระดับนั้นแต่เป็นสมัยสีเพื่อมันหมดยุดไถม้นไม่ดีได้ต่อยุดได้ถ้าใครใช้เราจะต่อยุคไปว่าใครเ่านหรอยังยังไม่ได้เป็นการ ไม่ได้วิธีต่อเยอะไมยขายตพื่อเลย้เดินมาตัวก็่อต่นนด้่ล้วเาินเนี่ยใช่อุปทำอะไรมเนี่ยต่อไปก็ต้องไปดุยกันต่อมาที่เดิมสองที่ต่างกันเพราะเรย่อ่ร้องลายหลวงพ่อแลาวลูกหมาทำลาไปปล่อยไปคนละพักมาแล้วบอกว่าขอปล่อยที่เดิมพ่อได้ไร้อยโลสบงร้อยโลก็ไม่ได้เลย ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလည်း the law. ไม่เป็นไรเลยไม่ได้เกิดเป็นจะดีขึ้นให้เรียนที่เจ้าเลยทีเดียวแล้วเราไม่พูดกับ่ีด้วยกันได้ใช่ใช่ใช่เรียนแล้วไป ทีรกจากโสดมีครั้งหนึ่งนะลูกนอนตื่นขึ้นมาแล้วตอนนั้นลูกรู้สึกสบายมากลูกก็เลยไม่ถึงพระขอให้พระท่านช่วยสอนครก็มาบอกว่าลูกได้เห็นพระท่านเป็นแจ่งไสตามความนจริงเป็นอย่างนรแล้วก็พระองค์นั้นท่านบอกว่าเออประเด็นท่านข้ออะไรเป็นกังวลท่านไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้ได้ ลูกก็เลยสงสัยไม่ทราบว่าแม่ที่นี้จะหมายถึงแม่หรือว่าข้าคนนี้หรือเปล่าเพรัะลูดก็ไปรู้สึกหลวงพ่อขอหลวงพ่อจะได้ได้ไม่ได้อะไรอย่างว่าตำไม่มาได้แต่ก็เลยแม่ขอให้ตัดตัดกันได้ได้ได้เราคิดว่าเราเป็นคนแบบแม่ดูแม่แม่ดรียนเลยนะใช่ใช่ก็แต่เรียนเขาได้เวลาเด็กก็ได้หลานได้ได้ได้ได้ ที่ว่าการที่เราปล่อยพาเป็นการหลุดการะหลกระหมอกระดิ่งที่่านที่สามดีที่คนหน้าบ้านเขาบอกว่าเวลาถือหน้าถือหาว่าปลาตัวไหนปล่อยไปแล้วจะเอารับประทานไม่ได้เป็นปล่อยปลาไหลปลาหางรัประทานปลาไหลปล่อยไปหลุดน้ำไหลลงลูกเป็นคนธรรมะธมโมก็ต้อง็นยดับพ่อให้ช่วยชี้แจงหาเหตุที่ว่าต่เชื่อใครดีกว่าผมนเห็นด้วยกัน الدنيا သိတာလားရာတော့ဒီလိုပြောတယ်အမေတို့ဟာဒီမှာဘာမှမကြောက်ရပါဘူးနော်။အရာမတော်ဘူးလို့လည်းပြောတယ် ร้ายราคาแต่ดีมากนี่ลาคาของลูกไมาสะดวกถ้าลูกต้องแฝงไว้ที่ประตูหน้าบ้านจะได้หรือไม่ก็ได้ไม่ได้ถ้าลูกลูก้าก็ได้ โอ้ ไม่ได้ลูกค้านะก็ได้แต่งานเรื่องรั่บาลจะตาดูไอ้พวกผีเข้าผีเจ้ยไม่ร้้เลยเราดี้าราตัวเลยนะ เที่ยวไม่ว่าจะอะไรหน้าที่ตีเหลี่ยมนะครับหลังที่ผ้าแดงแล้วก็ทหารอะไรผู้ผู้ดีขนาดนันอะไร่เฉยๆตัวเราเราไม่ทำเราไปแจกเราไจกถังนี้เราให้รถจับเลยแล้วพอจะทำไม่เป็น ลูกเอ้ยพอแล้ว 啊，原来这样。你干这个？ ที่เราเกิดมาไม่สบายใจว่าเราที่เกิดมาเอาเงินติดตัวมาด้วยนั้นจะมีบาปทำไหมถ้ามีลูกก็จะได้เอาเงินนั้นเอาเอาเงินใหม่ไปใช้ให้เองจะหายกันไหมก็มาเออเดี๋ยวเราไปดูก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ควรถ้าไม่เข้าใจเลยว่าถ้าถ้ามีจิตกำหนดอยู่กับตั้งใจนี้โดยหลักของการเกิดใช่ไหม ถ้าเรื่องนี้จะกำหนดจับต้องได้เรื่องเป็นระดับแต่ว่าตัวมันมากไม่เกินกับไม่เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ เป็นประจำเลยก็ดีแบบนั้นเดี๋ยวได้สมานะเลยผมไม่อยากเล่าให้ฟังนะรู้อยู่แล้วเลยสมัยเดากชอบเขาบอกว่าทำบุญบ่อยแล้วเรามาเพได้พยายามพูดสมานะไม่ได้ไปถามว่าเขาอยู่ไหนเขาบอกว่าไอ้นำเบอร์ที่สมานะเอาไปซื้อพอใหม่ได้แล้วมันก็ไม่ได้ทำให้ผมก็จะวาเลย တော်ဘုရားကိုဝတ်ရမှာပါဟုတ်တယ် فرجام جانے رہا ہے ยืนไปเรื่อยไปเอาหน้าไปเรื่อยเฉยเดี๋ยวก็ไปดูคนเดียวใช่ไหมได้ได้ของตัว ใช่ใช่ใช่ใช่ไม่ได้เลยที่หางไม่ได้ผม จะมีคนไปฆ่าสิบคนสิบคนไดาคนละห้าหมื่นคนละห้าหมื่นไม่ได้รู้ใอามาถ้าต่อไปหลังจากนี้แล้วใช้ที่ราคาอันนี้เป็นของเก่าเพราะอันนี้ราคาไม่นสูงกว่าแต่บางเอิญเขาเหลือห้าก็คือคนดีอันนี้เลยเขายักไปบอกว่าอันนี้เป็นเอาแต่ว่าใครก็เริ่มสร้างใครก็ต้องรีบสร้างอะไรไม่ต้องเรีบจ่ายตังค์ได้ ก่อนไปก็เลยวันนี้นะห้าหมื่นเป็นห้าห้าหมื่นสองเป็นห้าห้าหมื่นสามเป็นห้าหมื่นสี่ไม่ออกไม่ออกไม่ออกไม่ออก หมดเลยอ่ะก็พยาานว่าอย่างนี้ตรงจะจะได้ไปถึงจะผ่านแล้มั้งถ้าคนเป็นเลยผมจะไม่ต้องการตู้สารที่น้อยเยอน้อยรลยสามไมเป็นไรเราก็รวมกันแล้วตรงนี้ก็ปะมาณเราก็เป็นปรเมาณผมก็ไปที่ประมาณไหนก็ได้นะไม่ใช่ไม่รู้มันไม่ใช่แล้วจะท่านไหนเวลาได้มาเหมือนกันใช้ตลาดมีเหมือนกันราคาเออวางของมีเรื่องราคา